الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي Doista svaka zahvala بريبادا نشيم غسبدار الله سبحانه وتعالى استورت لزملي نبيسا onome koji je stvorio insana da bi robovao uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala, salavat, selam i mir na Allahog poslanika alihi salatu sam njegovu porodcu, njegove časne ashabe i sve one koji slijede na putu istini do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braćo i poštovani sestre, srijeda je, ovo je naš već sada stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama Ennevevi Rahmetullahi Aleyhi. Mi smo više puta spominjali i ponavljali činjenicu da knjiga Rijad Salihin je jedna e, izuzetno dobra, kvalitetna knjiga, knjiga koju bi trebao da posjeduje svaki vjernik, svaka kuća muslimanska zbog vrijednosti informacija koji se nalazi u ovoj knjizi. Imam Nebevi Rahmetullahi Alehi pokušao u ovoj knjizi da e, rezimira četiri, odnosno šest najbitnijih hadijskih zbirki Islama, Buhariju i muslima, Tirmiziju, Ebu Ibnu Mađu i Ennesaju. Svakako postoji određeni hadisi koji nisu iz ovih šest zbirki, ali većina hadisa e, su iz ovih zbirki. Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi knjigu je podijelio po poglavljima kako bi e, lakši mogao da se snađi, kako bi korist bila veća. Svakako, u ovoj knjizi možemo naći mnoge hadise koji su nam potrebni u svakodnevnim našim postupcima i svakodnevnom životu. Prvi dio knjige e, Imam Nevevi Rahmetullahi Alehi učinio je da su to e, hadisi koji podstiču insana na činjenje dobrih dijela, dok e, zadnji dio knjige e, su zabrane u islamu. Mi smo došli do 28. poglavlja na 154. stranici ove ovakve štampe knjige, za oni koji imaju knjigu i žele da prati, o 28 poglavlje prikrivanje nedostataka muslimana i zabrana njihovog otkrivanja i bespotrebnog širenja. U ovom poglavlju imam Ennevevi Rahmetullahi Alihi e, spomenuo je nekoliko hadisa koji govori o tome kako je vrijedno u islamskom društvu da musliman prekrije muslimana kada uradi određenu lošu stvar. Svakako, kao što kažu komentatori e, ovog poglavlja i ovih hadisa, prvenstveno se ovdje misli na insana koji ne radi javno grijehe. Znači imamo čovjeka, e, okliznuje se, pogriješio je, neko je to od nas saznao. Pa je pohvalno i lijepo za insana koji jednom pogriješio, dva put pogriješio, da to nije njegovo stalno svojstvo, da takvog insana prekrijemo i da njegovu, hajde da kažemo, mahanu i sramotu ne širimo, jer vidjet ćemo znači, kako Islam u svom savršenstvu e, pokušava da sasjeće u korijenu sve nešto što bi vodilo do razgrađivanja jednog društva. Jedna od takvih stvari jeste i širenje mahana, odnosno sramota drugog brata muslimana. Imam nevi Rahmetullahi Alihi E, na početku ovog poglavlja citirao je kuranski ajet iz sure Nur 19. ajet Innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahišetu fil ladina amenu lehum adhabun alimun fid dunya wal ahira. One koji voli da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. One koji voli da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Allah prijeti onima koji voli da se širi o vjernicima nešto loše, njih čeka patnja i na dunjalku i na ahiretu. Kažu islamski učenjaci da ovaj ajet obuhvata dva značenja. Prijetnja je ljudima koji šire nemoral u muslimanskom društvu, ali vidite danas koliko je osoba koji putem interneta, putem filmova, putem televizije, putem alkohola, putem razno raznih moda, e, na razno raznorazni načine šire nemoral u jednom društvu, pa se i na njih odnosi ovaj kuranski ajet one koji voli da se u muslimanskom društvu šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Jedno je značenje da teška kazna čeka one koji šire nemoral u društvu, a drugo značenje ovog ajeta jeste da oni koji širi i kojima je drago da se takve stvari šire o pojedincima u jednom društvu, e, njih čeka bolna patnja i na Dunjaluku i na Ahiretu. Zato treba da znate i da vjerujemo, da budemo čvrsto ubijeđeni kada imamo ljude koji se bore protiv islama, bore se protiv morala, bore se protiv čednosti, šire nemoral putem interneta, putem filmova, putem časopisa, putem razno raznih moda i dalaleta i zabludi, znajte da takve ljude čeka kazna još na dunjaluku, a ono što ih čeka na ahiretu mnogo je teži. Nakon toga <clears throat> Imam Ennevi Rahmetullahi Alihi citirao je hadis od Ebu Huriri koji izbilži imam muslim da je Allah poslanik alayhi Salatu Wasalam kazao koji god čovjek sakrije mahanu drugog čovjeka na Dunjaluku i Allah će na danu sakriti njegove mahane. Koji god čovjek sakrije mahanu nekog svoga brata muslimana saznao je za nešto loše pa on to prikrije, ne širi, ne širi njegove mahane, Allah Đelešanhu kada bude tom čovjeku najpotrebnije, na sudnjem danu, kada se budu polagali računi, Allah subhanahu wa ta'ala će prikriti njegove mahane, njegove grijehe. Pa pogledajte, mi smo o tome već jednom govorili, kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u dosta slučajeva, i o tome su islamski učenjaci pisali posebna djela, nagrađuje ljude shodno djelu kojeg oni učinu. Pa ovdje insan je prekrio brata muslimana i njegovu mahanu, nije širio e, njegove mahane drugim ljudima, pa je Allah njega nagradio shodno njegovom dijelu. Pa Allah Žešanu će na sudnjem danu prekriti njegove mahane. Nakon toga imam Ennevevi Rahmetullah Jarihi citirao je hadis, poznati hadis, jedan veoma, veoma e, interesantan hadis koji bi trebao da i uljeva i nadu u srce mu'mina, isto tako da uljeva i strah. Hadis koji bilježi Buharija i muslimu Debu Huriri radijallahu ta'alanu koji je rekao da je Allah poslanik kazao Svi moji sljedbenici bit će spašeni, osim onih koji javno govori o svojim grijesima. Svi sljedbenici mog ummeta, kaže Allah poslanik, svi sljedbenici mog ummeta bit će spašeni. Ova riječ spašeni u arapskom jeziku, mu'atha, ima mnogo značenja. Može značiti svim sljedbenicima mog ummeta bit će oprošteno. A s druge strane ima tako značenje svi će biti pošteđeni da ljudi o njima pričaju loše i negativno. Svi sljedbenici mog umeta će biti spašeni. Biće im oprošteni grijesi, bit će spašeni od toga da ljudi o njima govore negativno. Pa nastavlja Allah poslanik, ovaj hadis nam ulijeva nadu. Svi sljedbenici mog umeta bit će im oprošteno, bit će spašeni. Osim, ko su ti? Oni koji javno govori o svojim grijesima. Želim ovdje da se zaustavim kod ovog momenta, osim oni koji javno govori o svojim grijesima. Danas putem e, društvenih mreža, putem Facebooka i na druge načine, vidjet ćete da ljudi kada urade grijeh, uslikaju to, zabilježe to i onda to objave da i drugi vidi. Uzmite primjer koliko je naših sestara koji imaju Facebook profile. Čovjek ne zna ko je ta osoba dok ne vidi njen profil i vidi da je ona na tom profilu otkrivena. Ne oblači se šerijetski ispravno. I bojim se da takve osobe potpadaju pod ovakve hadise. Ili ljudi odu u kafić, odu u kafanu, ode u nargila bar, ili ode ovdje, ili ode na, plažu, ode na more, e, konzumira alkohol, konzumira duhan, sve to zabilježi i sve to objavi. Bojim se da takvi ljudi potpadaju pod ovaj hadis. Zato insan treba da se čuva ovog svojstva. Kojeg svojstva? Da čini nešto što je loše i da to pokazuje drugim ljudima. Ne daj Bože kako ne bi potpadao pod prijetnju koja je spomenuta u ovom hadisu. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, Svim mojim sljedbenicama bit će, svi spašeni, osim onih koji javno govori o svojim grijesima. A javno ukazivanje o grijesima jeste da čovjek uradi kakav ružan postupak noću. Zatim osvani, a da niko osim Allah ne zna za njegov grijeh, pa svome drugu kaži ja sam sinoć uradio to i to. Allah je bio sakrio njegov grijeh, a on je osvanuo i otkriva ono što mu je Allah sakrio. Subhanallah. Kaže Allah poslanik, svi sljedbenici mog umeta će biti spašeni. Osim oni koji javno govori o svojim grijesima. Pa kaže Allah poslanik pojašnjavajući šta je to, ima ljudi koji noću urade grijeh. I niko za taj grijeh ne zna osim Allah Đelešanu. Pa on osvani, Allah ga prekrio, nije dozvolio da drugi ljudi za to saznaju, pa se on sam počne hvaliti. Bojim se da one stvari koje smo malo prije spomenuli, da čovjek ode i negdje na more i čini određen grijeh i niko za to ne zna i onda on uzme i to dokumentuje, zabilježi, uslika i onda to pošalje na Facebook ili na neku drugu društvenu mrežu. Pa insan treba da se pazi, da se pazi, ne daj Bože, da ne bude obuhvaćen ovim e, hadisom. Nakon toga, 243. E, hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslaniku ali se letu doveden jedan čovjek koji je pio vino, alkohol. Pa je Allah poslanik rekao izudarajte ga u smislu kazni zbog toga što je radio. Pa kaže prenosioc disa mi smo ga udarali čime je ko stigao. Neko rukom, neko obućom, a neko čak i svojom odjećom. A kada je to sve bilo završeno i čovjek se udaljio, neko reče Allah te ponizio. Poslanik sallallahu alaihi wasallam reče ne govori tako i ne pomaži šetanu protiv njega. Zašto imam Nevevi Rahmetullahi Ali citirao ovdje ovaj hadis? Vidimo da je insan uradio određeni prekršaj, konzumirao je alkohol. Pa je Allah poslanik alihi se nam želeći e, da tu pojavu sankcioniše u jednom društvu i da ispriječi njeno širenje, naredio je ashabima da tog čovjeka, ajde da kažemo, da ga sankcionišu na način tako da koje se zadesio tu, da ga e, odgojno izudaraju. Pa kaže od hadisa, nekoga je udario ovako, neko onako, dok nisu završili, nakon toga čovjek je otišao. Pa je jedan asa počeo da dovi protiv tog insana. Ovo je poenta. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, ne govori tako i ne pomaži šetanu protiv njega. Ovdje ovaj hadis Allah najbolje zna, imam Ennevi citirao u ovom poglavlju, da insan jer je ovo poglavlje prikrivanje muslimanskih mahana. Ako se već desi da neko je uradio određen grijeh i zbog tog grijeha bude kažnjen, muslimani vjeruju ako insan uradi grijeh i bude kažnjen na dunjalku, on neće odgovarati za taj grijeh na ahiretu. Pa ovaj insan ako je već kažnjen, zbog konzumiranja alkohola na Dunjaluku, onda više nema potrebi da dovimo protiv njega. Čak šta više, kao što kaže šehu Femin, rahmetullahi alihi e, eh, i drugi komentatori eh, ovih hadisa, da je najprioritetniji taj insan koji počinio grijeh i već je kažnjen i on je svoju kaznu iskusio već na Dunjaluku, da dovimo Allahu, da ga učvrsti i da ga uputi na put istini. Pa Allah Žešan najbolje zna iz tog razloga imam Ennevevi rahmetullahi alihi citirao ovaj hadis u ovom poglavlju. <clears throat> Nakon toga e, ova poglavlja koja sada nam dolazi su kraća poglava za razliku od prethodnih poglavlja koja su bila po 20 i 30 hadisa. U ovim poglavljima imam Ennevevi Rahmetullahi Alihi